արարողությանը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Արտուր Վարժապետյանին Արցախին մշտապես սատարելու համար, նշելով, որ դա ընդօրինակման արժանի հայրենանվեր գործունեություն է։ Արժանին մատուցելով ազգային ազատագրական պայքարում եւ անկախ պետականաշինության ասպարեզում Արցախայության ցուցաբերած սխրանքին Արթուր Վարժապետյանը 2008 թվականից յուրաքանչյուր տարի իր լուման է ներդնում մեր երկրի հզորացման գործում։ Այս անգամ որպես նվիրատվություն բարերարը իր հետ բերել է տարբեր մակրիշի 20 մարտատար ավտոմեքենաներ, որոնք նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնատար այլ անձանց մասնակցությամբ 3 Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում հանդիսավորությամբ տրամադրվեցին կառավարության աշխատակազմին, պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, դատախազությանը, հանրային հերոստարադիոընկերությանը, ինչպես նաև 5 համայնքների։ Միջոցառմանը բարերարի խոսքը կարճ էր։ Նա Արցախայությանը շնորհավորեց անկախության օրվա արդիվ։ Գլխավորը, որ այս հողում լինի խաղաղություն, իսկ մենք կգանք ու կօգնենք, ասաց Արթուր Վարժապետյանը։ Я хочу вас поздравить с прошедшим праздником День независимости и пожелать вам здоровья, удачи и самое главное, чтобы на этой земле был мир. Շնորհակալություն հայտնելով համայնքին ՈԱԶ Մակնիշի մարտատար մեքենա տրամադրելու կապակցությամբ Կովսականի քաղաքապետ Ռազմիկ Մարգարյանն ասաց, որ այն հիմնականում ծառայելու է համայնքի դպրոցականներին։ Ես ընդամենը 1-2 օրինակ ներկայացնեմ, թե Կովսական համայնքում ինչքան կարևոր է այդ մեքենայի ծառայությունը։ 7 կիլոմետր հեռավորությունից երեխաներին դպրոց տանելը եւ դասերից հետո տուն վերադարձնելը։ Շրջանային միջոցառումներին կոստականցի երեխաների ներկայությունը եւ հրատապ դեպքերում ժամանակին ներկա լինելը։ Հույսով ենք, որ այսպիսի գեղեցիկ նախաձեռնությունները շարունակական կլինեն։ Տեսնելով կառավարության գործունեությունը, մեր բնակիչները հույս ու հավատով են լսում վաղվա օրվա նկատմամբ։ Բարեգործությամբ զբաղվող մարդը իր հոգին է զարդարում Օրնանք իր խոսքում ասաց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Գեղեցիկ ավանդություն է ստեղծվել մեզ մոտ։ Անկախության տոնի օրերին մենք տեսնում ենք պարոն Վարշավիցյանին այս նվերներով։ Այսօր Արցախցին, որ պատերազմի կիզակետում է գտնվում, երբ որ տեսնում է իր հայրենակցի ուսը, շունչը մի նոր ավյուն է տալիս, որպեսզի նա շարունակի ապրել, մաքարել եւ պայքարել իր ազատ ու շեն հայրենիքի համար։ Սա ոչ միայն բարեգործություն է, սա ազգանվեր գործ է, որ մեզ գոտե պնդում է շարունակելու մեր ազատատենչ առաքելությունը։ Թող Աստված օրհնյալ պահի ձեզ եւ բոլոր հայրենակիցներին։ Հանդիսավոր պայմաններում 20 ավտոմեքենաների բանալիները բարերարը հանձնեց տերերին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 26-ին հանդիսավորությամբ կնշվի Ստեփանակերտ քաղաքի օրը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի նախագահությամբ երեկ կայացել է ավականունիստ նվիրված օրվա միջոցառումների կազմակերպմանն ու անցկացմանը։ Սուրեն Գրիգորյանը ընդգծել է քաղաքի օրը պատշաճ մակարդակով նշելու եւ տոնակատարություններին բնակչության լայն զանգվածներին մասնակից անելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը հնչել են մի շարք առաջարկություններ կապված միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման հետ, ինչպես նաև քաղաքապետի կողմից տրվել են հանձնարարություններ։ Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետարանների միջև հաստատված բարեկամության եւ համագործակցության շրջանակներում օրերս Ստեփանակերտի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվել Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետարանների միջև հաստատված բարեկամության եւ համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում շարունակվում են փոխայցելությունները։ Օրերս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարության հերթական այցի ժամանակ մի շարք ծրագրերի շարքում նաեւ հումանիտար օգնություն ցուցաբերեց սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Քաղաքապետարանի սոցիալական պաշտպանության եւ առողջապահության բաժնի պետ Իվետա Դանելյանի հավաստմամբ Երևան Ստեփանակ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև համագործակցության շրջանակներում իրականացնում են մի շարք ծրագրեր։ Այս պահի դրությամբ իրականացավ մի ծրագիր նոր Մարաշ վարչական շրջանը օգնություն տրամադրել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին, սոցպաշտպանության եւ առողջապահության բաժինը տրամադրում է անապահով ընտանիքներին։ Իվետա Դանիելյանի խոսքով նշված ընտանիքներին տրամադրվել են 400 զույգ ամառային եւ ձմեռային կոշիկներ, հագուստ։ Ամառային եւ ձմեռային կոշիկները կստանան մեր անչափահաս երեխաները, ով ունի կարիք։ Նախատեսվում է այլ ծրագրեր, որի շրջանակներում երեխաները կօգտվեն տարբեր սոցիալական ծրագրերից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի քաղաքապետ Պարոն Մարկարյանին, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին այս համագործակցության եւ բարեկամության համար։ Նշենք, որ նախատեսվում է նաեւ նոր ծրագիր, մասնավորապես Սեպտեմբերի 18-ին 10 անապահով ընտանիքների երեխաները կայցելեն մայրաքաղաք Երևան։ Երեխաները կայցելեն Սրտաժան վայրեր, կշփվեն Երևանի քաղաքացիների հետ, երեխաները իրար հետ երկու օր կմնան եւ կարծում եմ, որ մեր երեխաները կհիշեն այդ երկու օրը։ Ծրագիրը կլինի շարունակական։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը արձագանքելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գոտում տիրող իրավիճակին։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի քաղաքական տեղեկատվության կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մուխինը։ ՀԱՊԿ-ի պատասխանը անպայման լինելու է։ Անհրաժեշտության դեպքում կլինի քաղաքական ռազմական միջամտություն, որը ենթադրվում է ՀԱՊԿ կանոնակարգով նշել է քաղաքագետը։ Մուխինովը ստայացրել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու չի կարող դառնալ սահմանային լարվածության պատճառ։ Փորձել գնահատել Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու որպես հակամարտության կարգավորման գործընթացը ապակայունացնելու փորձ հենց այն ճանապարհն է, որը տանում է ապակայունացման, շեշտել է Ռուսաստանի քաղաքական տեղեկատվության կենտրոնի գլխավոր տնօրենը։ Սեպտեմբերի 9-ին մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի քարտուղար Ֆիլիպ Համոնդի հետ հանդիպումով մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական այցը Միացյալ Թագավորություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Համոնդին ներկայացրել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումները եւ դրանց խորհուրդը։ Այնուհետև Նալբանդյանը աշխատանքային ճաշ է ունեցել Միացյալ Թագավորության եվրոպական հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ուղիները։ Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ձեռնարկվող համատեղ ջանքերը։ Միացյալ Թագավորության եվրոպական հարցերով նախարարը իր երկրի աջակցությունն է հայտնել այդ ուղությամբ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը։ Հայաստանի արտգոսնախարարությունը Ղրիմի ղեկավարությանը այցի պաշտոնական հրավեր չի ուղարկել։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգոսնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, թե Ղրիմի հանրապետության ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը ժամանելու է Հայաստան հերթական հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովին։ Ըստ Քոչարյանի Ռուսաստանի անձնագիր ունեցող յուրաքանչյուր ոք հանգիստ կարող է գալ Հայաստան, բայց հրավեր չի եղել, ասել է փոխարտգործնախարարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի կարծիքով հանրությունը եւ հատկապես զանգվածային լրատվամիջոցները չափազանցում են սահմանային իրավիճակի սրությունը։ Մենք ձեզ հետ միասին մամուլի օգնությամբ սրում ենք իրական վիճակը, այնքան որքան ինքը չկա։ Մենք 21 տարի է զինադադարի պայմաններում ենք եւ երբեք չեն դադարել սահմանային ընդհարումները, կրակոցները, փոխադարձ սպանությունները։ Իհարկե նախաձեռնողը միշտ Ադրբեջանն է, իսկ պատասխանողը Հայաստանը, ասել է նա. Հայկական կողմի մտահոգությունները թե Ադրբեջանին Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը զենք է մատակարարում, Շիրխանյանը համարում է դիտարկում երկակի ստանդարտներով։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին փոխնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանը ոչ թե հարձակում է գործում Հայաստանի վրա, այլ ահաբեկչություն է իրականացնում Հայաստանի, Արցախի նաև միջազգային կառույցների նկատմամբ։ Ադրբեջանը terroristական երկիր է եւ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանը պետք է լինի հակատերորիստական գործողություն, ասել է նա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռալ Ալ-Հուսեյնը դատապարտել է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության վրա գործադրվող ճնշումները։ Չնայած իմ բազմաթիվ կոչերին ուղղված երկրի պետական բարձրագույն մարմիններին, այդ թվում երկրի նախագահին, լրագրողների, իրավապաշտպանների, ակտիվիստերի նկատմամբ իրականացվող ճնշումներն ու հետապնդումները շարունակվում են, ասել է Պաշտոնյան։ Նա հերթական անգամ կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ովքեր ազատությունից զրկվել են խոսքի ազատության, խաղաղ հավաքներ կազմակերպելու, ինչպես նաև այլ մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մակի Պաշտոնյան անդրադարձել է նաև անդիմադիր լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավճռին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է Սիրիայում ռուս զինվորների արկայության փաստը։ Ռեանովոստի փոխանցմամբ Սիրիայում ռուս զինծառայողներ կան, նրանք այնտեղ են արդեն մի քանի տարի։ Այնտեղ նրանց ներկայությունը անհրաժեշտ է Սիրիայի բանակին զինամթերք մատակարարելու համար, քանի որ սիրիական բանակի վրա է ընկած իսլամական պետության եւ այլ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարելու ողջ բեռը, հայտարարել Լավրովը։ Նրա խոսքով ռուսները օգնում են սիրիացիներին յուրացնել ռազմական տեխնիկան եւ օգտագործել այն ահաբեկիչների դեմ։ Ուկրաինայում հեղաշրջում կազմակերպած ազգայնական արմատական ուժերի առաջնորդները կռվել են թեժկետերում, այդ թվում Ղարաբաղում։ Այս մասին Ռասիսկայա գազետա թերթին հայտարարել է Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրեյկինը։ Չեչնիայի հանրապետությունում կատարված հանցագործությունների քրեական գործերից բարձր է դարձել, որ Ուկրաինայում 2014 թվականի փետրվարին հեղաշրջում կազմակերպած աչակողմյան ազգայնական արմատական շարժման առաջնորդների մեծ մասը ժամանակին Չեչնիայում կռվել է ապորինի ավազակային խմբավորումների կողմից, իսկ մինչև այդ մասնակցել է Մերձդնեստրի, Լեռնային Ղարաբաղի, Հարավային Օսիայի եւ այլ թեժ կետերի իրադարձություններին, նշել է Բաստրիկինը։ Նրա խոսքով հենց այնտեղ են նրանք մարտական գործողությունների եւ գաղափարական պատերազմի փորձ հավաքել, որը օգտագործել են Ուկրաինայի քաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղունների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։